Eta gaurkoan eh, olatz gure ipagaietan eh, futbola eta lasterkaldi bat. ez dakit araua, bai, entzuten eh, nauzu eh, atxaldoan guzieri, eta bai, futbola eta lasterkaldi bat, edo lasterketa bat, lasterketa famatu bat, bi, eh, bigarren zatean aipatuko duguna, eh, donostiako errelazariko gira bigarren zatean, markatu, lehen zatean aipatuko dugu lasterketa hori, eta aktualitatean dugulako, eta hori izanen da, beraz, zurekin, Maritxu, jauregi atxaldean. Atxaldeon. Eta hori uh, bigarren partean uh, eh, ipatuko dugu futbola izanen da, errealaren partida ipatuko dugu, eta eh, Manchester, ez errealaren partida, erreala ipatuko dugu, Manchesteren partidaren ondotik. Ebe, osa frango bat ateratzeko, analesi batzu ere egiteko, eta ortako gurekin dugu, Sale bat, pantzo, holtzomen dia, txaldeon. Hara entzuleak horretarazten eh, dizuegu, zuek ere parte hartzen alduzula gaurko saioan, beraz futbola eta lasterketa bat, behobia donostia dugula aipatuko, eta parte hartu nahi baduzue eh, saio hontan, behar duzuela deitu telefono zenbaki untara 0 bost, bost behatzi, bost behatzi, okuitamak, 0 bat zenbakira galderak posatu, doak bat nahi baduzue egin. Egan lehen partean eh, behobia donostia izanen dugu aipagaietan, lasterketa famatu bat, eta maritxu zurekin aipatuko dugu hori, zuretako beraz, zupart parte hartzen eh, baituzu, eta egia da famatua dela, behar bada urteko itzorturik importantena, batzuen dako azteko, zuretako? Bai, niretzat, bai, bai, bai. Importantena? Importantea da, bai, behobia, bai, hainitz eh, gustantzen zait, behobian parte hartzea, eta orain e, eh, bosgarren aldia egiten dudala, eta bai, gustukoa dut. Ordan, beste naz, lasterkaria zira? Bai, pixkat, pixkat, bau, lasterkak egiten ditut hemen, eh? bai honan, espeletan, saran, bai, lasterkatikiak, eh, bai, mendian edo bidean. Eh? Mendian edo bidean, bai, dietan, zer nahiago bai. mendia, Nahi gozu bai, mendia. Nahiago dut mendia. Alta, bai. importantena, bidekoa da. bai, baina nahiago dut, bai, mendian ibili eta mendian lasterka egin, bai, nahiago dut. Mm, bai. Bestela kirolaria zira, beste kirolik bate, bate, ez bate, ez, ez bakarrik eh, hori uh, lasterketa. Eta beti danik, do, no, no, eh? Bo, asinitzen dela, bai, sei urte, bost urte. Modarekin batean. Eh, bai. Euskat modan da, Bai, bai, modan bai, lasterka, bai. bai. Baina gero ezai gustatzen hori beste kirol taldeko kirolak ez, ez zizun maite, nahiago dut ola, bakarik egin, eh, nire lasterketa eta hmm. bai. Pantzo, eh, moda bitxia ez lasterketa? Enetako ez da Ad, adina pasatu diat. <laughs> Obe, balon, baloin baten gibiletik? Hoi da, hoi da. <laughs> ba, ite, eh. iteko ere, eh, ikusteko behaz, iteko baino. Ba, ba iteko ere, bai, eh, baino, Baino? E, behar, behar da zerbait borubila hor, <laughs> justatzeko pilota edo baloin ba, bat. lasterka bakarrik ez. Lasterka ah, bakarrik. Da, kuku fama txarrik einen, aizira pixkat fut, futsal, futsal hortan ez? Bai, hain nintzen. Ez da fama txarra hori, ez da denek kirola iten, ez da... Eh, Zomat garen aldikoz parte hartzen duzu, Maritxu? Uh, nik urain bost, eh, bost garen aldia. Bost garen aldikoz bai. segidan? Bai, bai, Asintzen dela hori lagurte eta asintzen ora, berako lagun batekin. Hmm? eta joan den urtean bakarrik egin nuen eta urtean hori nire lagunak nirekin eginen du ah, indar, bast, eta ora, bai Ara, entzun dezan beraz bere lagunak, indaga banen diola, edo eman mar diola azteko <laughs> igande untan, eh? eh ogoi kilometron maritxu, ez da, ez da nola nahikoa la ere, ez da lastaketa txiki bat, eh? Ez, preparatu behar da pixkat, bai? Bai, ordo, bai. nola prestatzen zira? Be, prestatzen naiz, zola, eh, bo, joaten naiz lasterka bialdiz aldiz astean, bai honan edo angelun, eta batzutan, asteburutan ere mendira joaten naiz. Ola preparatzen dut. Lasterka Bai, bai, la, bai, lasterka. Ibili eta lasterka. Biak egiten ditut mendian, eh? Goiti ibiliz? Bai, hori da. Bai, eta gero hori jautsiz eta lasterka. Eta goiti lasterka. Bai, bai. Eta bai honan prestatzen zela harrika, dira zut nora ditut zela? Bai, bai hori da. Bai, eta gero angelun hori ondartza baztegera. Bai. Zomateko saioak dituzu? Uh, batzutan berrogoi minutu, beste batzutan ordu bat, uh, Alan, bai. al, arabera edo baduzu finkatua prestakuntz, prestaketa bat? Ez, ez, alduan bezala egiten dute. Bai, ba, ba. ba. lanean? Hori da, hori da, bai. Simpiena bai. zuretako da bai. lanetik dan da, edo? Hori da, sigituan joaten naiz lasterkabo gero, depentzen du uh, ere, eh? batzutan... Uh, hmm. No, ez dut egiten baina. <laughs> Beobia donostia beraz igande untan eh, abiatuko da, e, eh, egina duzu ja mm. duzuz, aipatu duzu, zer da, zein da parte zailena zuretako? Uh, parte zailena da uh, pasaje esportuan, pasatzen larik, hor gogoja da, eta gero badira ere bi... Hor da gantzintxurisketa? Hori, badira hor bi igotzeko bai, ba, hori e, eh, sortzigarren kilometroan eta gero amazazpigarrenean bai. hor dira hor da gogo jena bai. azkena ere eh, bai, zaila da bai, azkena ere bai zaila bai. eta hor duz duzu gehien sufritzen bai hor da sufritzen gehiena bai eta gero bon bukatzen da hor abandonatzeko gogoa ez ez ez ez <laughs> ba, ez ez ez ez ez ez Bai, bai, beti bukatu dut, ah. bai. bai. Bo, ikus lehainiz badira bidean, orduan, uh, eh, oiek eh, hori uh, laguntzen zaitu hainiz bai, hainiz bai. Bai, bai, bai. Ez oso abandonatzen. Ez, ez, ez, ez abandonatu. Eta gogoa izan duzu, kasik... Uh, Abandonatzea? Bai. Ba, egia ezan ez, hmm. Ez. Prestaketa ipatzen uh, bai ginuen, ez duzu prestaketa zehatzik, goiten zira lastak aitera hmm. berroi minuta, mm. alta hor luzeago da, berri minuta bai, gehiago manan no. duzu? Bai, gero hori azken uh, aste buru egin dut uh, ateratu naiz ordu bat eta hogei. noiztik hasten zira prestatzen? A, ah, gero nik lasterka egiten dut antzu urte, bai, urte guzian. Bai, ez naiz sobera gelditzen ez. Beraz, ba, duzu ala ere uh, hitmoa. Hitmoa. Bai. eta... Mm. noiztik hasten zira pixka bat zure demora luzatzen? Uh, Ez, ez, lehenago ere bai mm. Ila bat, eh, hilabete bete bat lehenago bai Lehan duzu, bi aldiz hasten, iru aldiz hasten? Bi aldiz bederen bai Bi aldiz bederen, mm, ez da mm. ala ere Pantzo <laughs> Bajatu pantzua nuen, ikusi. Bi aldiz bederen, eraz iru aldiz... Uh... Bai, bai, ongi da, nik ba- aldi bat ez du lortzen orduan. <laughs> Ez nahi, dogan prestaketa eta bai, bai, bai, bai. behar dula eta, eta behar ezkoa dela sustut... Bai, eh, piskat bai, bai. Beste nazaz? Ez zintzira hora joan, eh? Preparatu gabe... Landiero soa izaiten Bai, gainera, oh, landiero soa. Bai, bai, bai, bai. Hmm. bai. Kilometro dira. Eh, bada datu bat, uh, jauregi, amar, uh, amar etaik, bi emazteak dira biopea donostian, eunekotan, euneko emezortzik akotx bi, zer, zer diosu datu hartaz? Oh, ze, hainbeste emazte izatea? Hainbeste, doa inguti, zakit nola berdena. Ah, ba, bai, hainbeste? Bai, bai, zinta urtero badira gehiago, eh? Bai. Nahi du egan, eh, kalkulatu dugu, egutik gura bera, oita, oita sortzi mila izanen dira, egutik gura bera, bos mila, sei mila, mm -hmm. emazte. Bai. As, nik atxamaten dut, aniz dela. Bai, bai, niz, bai, bai, ongi da, bai, bai, bai, aniz da, bai. Bai, bai lenguari komparatuz, nik ez dut hain beste atxamaiten. Ikere ez, eh? Mm. Ez duzu hain beste Ez. Ba, egun hainako goia... Goia, eguneko goia, etzaita eh, hain beste dutzen, eh? Mm. Behar ba bai, behar ba eh, maritxu ez autu duzu lehenbizik urtean, dola bost urte, bon, gutiago zinta behar ba da bai, kompiratzen du kambia baina ala ere, ala e, eh, subjektibo da, baina nik atxamiten dut, bai guti, uste honen gehiago bat zer azteko. Azteko, eh, ados zirea gaiteko maritxu, pixka bat eh, neskek orain gehiago parte hartzen dutela, bereziki ulako kiroletan. Bai, Zenta, gero eta gehiago, baina gero nire ustez, horako lasterketa batean sartzeko, biskat beldurtzen, biskat beldur, beldurtzen dire, zenta nerekin ikusten dut bat lagunak nerekin entrenatzen direla, baina ez dira inoiz joanen e, be, ogoi kilometro eta luzea delako. Bai, luzetasunak, eh, bai, Beste lasterketetan eh, aipatu duzu itintzula saraldean, ez taldean. Mm. Beste lasterketa horietan neskak ikusten dira? Bai, badira. Bai, gero eta gehiagoa. Mm. Edo gan ere, eh, ara, ari dela pixka bat irekitzen, eta, bai. mundu hori ere behar bada irekitzen, mm. askoz maskulinagoa mm. zen lehenago? Zen lehenago, baina orain, baina eskaintzek eh, lastegia egiten dute, eta baina gero egia da, askok la, eh, egiten dutela, baina gero egia olako lasterketetan Oino bai, pausu bai, bai. baina zailtasunaren arabera? Bai, eta luzetasunaren arabera, bai. bai. Mm. Zailago delako. Mm. Beobia donostia, eh, biziki famatua da, eh, segura ingurutako famatuena, errandu goita sortzi mila jende bilduko dira, beraz, e, beobiatik eta donostira helduen igandean, hoien webgunean sartzen genelarik erraiten dute, e, bat baino gehiago dela, mm. sendimendu bat dela. Mm. Bai, egia da. Baina horrek egiten du hori giroak, eta ikusleen kopuruak egiten du hainitzen. Ikuslen ah, kopuruak ba, ba, bada jendean ba, ba, Jende hainitz hainitz. Bide guzian... Eh, guzi guzian, bai, guzi beho, guzian. behobiatik eh, bai. donostiera, bai, bide guzian da, bai, bada jendea. Bide guzian bada jendea, eta horrek eh, laguntzen zaitu hainitz, bendenak ari dire oiukatzen, zure izena oiukatzen, eta... Bai, ba, bai. Ba, behobiatik donostiara izanen den jende guziak ezagutzen dute zure izena? Ezen ba, eta badugu ah. <laughs> doksalan idatzia. Zer zen baki duzu? Ez baizoko izen. Baritxu jauregi idatzen. <laughs> dire Maritxu jauregi. Dire guzian denek zautzen dute Maritxu jauregi. Aupa Maritxu, aupa Maritxu, maia, aizen duzu. Ah, bai, da bai, egia da hori bai. Bai, bai. Eta hori da, beste lasterketetan ez duzu... Ez daztu nizena ez... idatzea, ez, ez, ja, hori da. <laughs> Hortako nahi zinuen parte hartu. Bazina, omen norbeitek eranik, zuri izena ipatzen zela, are, irendut, hola, fama bilakatu. Fama, bai, bai. Ba, famatua zira, beraz. Iduritzen zaizu fama zarela. Bai, fama zira. Eta hori eta sortzi milak fama famatuak dira. Zanta. Bai, ah, hori, eh, bai. hori ez ginakien, eh, mm. hori polita da, ere. Eh, bai. Bai, bai. Bada ere hori toki batzutan musika, bai, bai. Eta badira maratoinetan bezala mozogotzen direnak eta... Eh, hori ez ditut maiz ikusi, eh? Ez? Ez, Izan behar dire, baina eh, ez, ez, ez nahi zogoitzen, oktaz ez nahi zogoitzen. Baduzu zure dortxala, Janik, zure bizkarrikoa? Etxean duzu? dut, bai. Etxean duzu? Nahi. Bai. Eh, koloreka da, iduriz? Uh, ze kolorezkoa da, ezakide nahi zogoitzen. Ustut koloreka dela, eta beraz, zure nahi egin nahi duzun demoren arabera, entzinako eh, ah, Bai, bai, bai, bai, hori bai, doxala bai, zenta, ematen duzte ere tisaktak baina, badugu bai, doxala, ah. ah, baduzu kolore bat, zenta ez gira denak elgarrikin ateratzen. Ah, eh, hori da, gire uh, goita sortzi mila, orduan ez zingira denak elgarrikin ateratu, orduan egiten duzun eh, denbora arabera, Eh, lehen urteko denbora arabera, baduzu klasifikazio bat gero uh, tenore bat ateratzeko. Ados, mm. eta lehen urtean? Eh, lehen urtean ah, azkena. azkena, duzu azken... doxala suria eta azkena ateratzen zira. Salbu, balin bat federatua, edo olako... Berba, ol, olako rekorra egin, edo... Mm. jendea, bo, jende batzuk, bai, pentsatzu joetan direla, rekorra egitera, lehena mm. bukatzeko? Bakar batzu. Mm, nik ez ditut ezagutzen. <laughs> Ez. Ba, zena ixas eh, oita sortzi milatan eh, oberenak ezakitzen matetan egiten duten, baina... Oh, Ordu bat baino oh, gutxiago. Oai, horre mm. baino gutxiago. Mm. Eta ez da sosik irabazteko? Ah, eh, ez da nik ez dut inoiz irabazi eta ez ez dakit. Eta lehenak ez ditut ezagutzen, orduan ez dakit. Nolaz, jintzitza utzun emeia, lehenian parte hartzeko? Nolaz? Ebe, e, berako lagun batekin hasi nintzen, berak esan zidan, hori parte hartzea, berak eh, ezagutzen zuen, eh, lasterka hori egina zuen, eta bon, bazekien hori lasterka e, joaten nintzela, eta berak erantzidan hori, etortzea ikusteko giroa eta dena, eta hola, Baina jadanik ari zinen zula Bai, pixkat, pixkat, baina ez nitzen, ez nakien jan uh, ongi pasatuko nuen edo, ez, orduan, eh, eta berak esan zidan etortzea, lasaitasunarekin hartzea hori lasterka, eta hola egin nuen berarekin, eh, eta Ola... Zure lehen lasterka, dibidez, lehen lasterketa bakatuz, mm. zoin izan da pixka uh, ofiziala, eh? Mm. Ah, uh, oh, Bayona. Bayonakoa, fule de festaik. Ah, fur de festa ez. <laughs> Hori izan da lehena, bai. Ados, bai, horrek ere ahakasta... Bai, bai hain iz badu, bai. bai. Desberdina bai. da? Bai, desberdina da, bai, alere. Baina beti goten da hori, eh, sentimendu berdin... Fe, best, bai, giroa. giroa, bai, piskat berdina da. Mm. Ostion, haipatu dugu sendimenduaren agetu mm. zu egia da berezia dela publikoa badelako, mm. zendako ere berezia da, bestela? Uh, bestela, bo, uh, niretzat e, eh, luzetasunaren gatik ere, goi kilometro, hori, eta gero, bon, ba, eh, antolaketa ere oso ona, hori uh, oso ongi eh, dena ongi antolatua da eta, bo, eta gero ere bo, donostin eh, hori donostin, berra, ah. donostin ere <laughs> bai, bai, hori donostin bukatzen dugulako eta, eta gero badakigu badera ere lasterketa eta gero momentu hon bat pasatzeko <laughs> biztan da hori dudik etzeok <laughs> donostin badelako egeala gero besta, besta bat egiten adelako Be, instante aipatuko dugu ere. Mm. Um, aipatu dituzu uh, dortxalak, tixortak, eta eh, hori baino lehen tenei nuen aipatu egia da, berezi, berezia egiten duela ere eh, beubia donostia, zeren eta bada lastak ah, normala, eh, gehienek egiten dena, baina bada augena, bezperan bai, egiten dena. Bai. Eta bada ere, um, nola egiten da hori... Um, Uh, izena Elbagituentzat mm. Egiten dutena Eh, pixka batzuek baino lehenago aterako direnak, bai. beraz, eh, kaderetan, eta, badire ere uste dut eh, jolek. Eta bai. ere, bai. horiek bai. gurutzatzen dituzue adibidez? Ez, ez, ez, baino lehenago ateratzen dira eta guk... dira. Hori da, eta nik ez ditut inoiz, inoiz gurutzatu bidean. Baina bada, espiritu hori ere pixka bat irekitzea... Hori, eta nastea... Eta nastea... Bai. Mm. Hori senditzen duzu ere, bai. lastakari? Bai, bai, giro oroko, Bai, bai. Mm. Beraz, bizkarrikoa hor baduzuet t-shirta, mm -hmm. ba, urte guzti desberdina dena? Desberdina da, ba, kolore desberdina. Bizkarrikoa, mm -hmm. zer gehiago baduzue? Da gero badugu hori eh, tenizan eh, sartu sartua, chip txip bat, hori da den, eh, denboraren zat. Kontrolatzeko? Kontrolatzeko denbora. Bai. Hori ere baduzue partitu entzin, janik etxean duzu? Bai, etxean dugu dena, hori da. Dena prest. Bai, dena prest, bai. Eh, izen, eh, izen emaitea, zenbat balio du? Bo, janik izan emaitak komplikatua da, eh? Komplikatua da, maiatzan egiten da. Ordoan ez da antzibiar eh, hori egitea, zenta ba, ba, doizik, da, ba. doizik asibiak da. Eh? <laughs> Buan, gero egite, egina balin baduzu, gero urtero hori baduzu mail bat esateko, ah, ah. nahi duzun behiro zure izena ah, eman. Baina bai, maiatzan hasten da, eta bai, komplikatua, bon, ba, komplikatua. Bon, Abantaila da maiatzen uh, eh, badakizu izen eman duzula eta baduzula uh, eh, zonbait hilabete prestatzeko. Hori da, hori da, bai, eh, bai, bai. Atik zaila da izena maiteko? Bai, bai, bai, bai, zaila. Bai, bai, iniz bada, bai, jendea ah. iniz bada, gero baduz, bai, bai. Nola egin behar da, konkretuki? Ah, eh, izena emaiteko? Bae. Ah, be, badute hor eh, webgune bat, eh, bai. eta hor sartzen duzu, zure, zure izena, eta gero hor da intzen, eta... Zumat balio duz, bada? Uh, ogoita emezortzi euro. Bai, ogoita emezortzi. Ogoita emezortzi euro, joateko behobiatik donostiera, lasterka? Sufritzeko. Autos asko zkite bai. horiten da. Eh? Bai, eta merkeo da. <laughs> Autopistaz bau zuartzen. <laughs> Egia merkeago dela. Nola, eta gero, eh, medikoren bai menik edo licentziarik? Ez, hor ez da beharik. Bitsia ba, da, ah, hori ez? Ez dute galde Ez dute galde egiten. Ez dute galde egiten, medikoren bai menik. Aldi zemen, eh, iparaldean, lasterketa bai, guztietan, bai, bai galdetzen dute, baina han ez dute galde egiten. Ez adina eta bitsik? Adina, bai, pentsatzen dut, ez dakit, berbara masai amaz emezortzi urte ukan behar dela, baina hori da bakarrik, eh? Gero ez duzu... Beste baldintzarik. Internetez jogatu bat duz, jogatzen duzu zure adina, edo nola... Eh, sartzen duzu hori zure izena, zure zure bai, zure ah, sorteguna. Sorteguna. Bai, gezu gaiten alduzu. Bai, baina behar ba ere galdetzen dute. Bi hurri azira. Arrunt, ez? Zerkitako, zerkitako. Giza ahra, xina izlasterka egiten orduan ez dakit ez uz problemari. Kibitu gona izan ento batzi doate. Behar ba da galdetzen dute, batzutan galdetzen da, zera zurea noxtasunak iriaren zenbakia, edo olako. Behar ba galdetzen dute ez dakitzen, ez horretzen. Zai, hola... Uh... Eh. Boazteko, eh, dugu jende frango ez dutenak ukan uh, lekurik? Ah, lekurik, bai. Mm. Eta beraz, bai, elduen urteko... Uh, mailak ez dutenek, adibidez, behar dute, erran duzu Ah, beti hakin behar da. Uh, Baina, e... maiatzen da bukaera edo... Oh, bet... E, Amazazpian hasten dela eta... Be, behar bada, haste bat, haste bat edo bi haste, bakarrik, eh? Abai, ah, eta ah, abai, beraz bai. mugatzen dute... Abai, ah, bai, gero, eh, be, ogoita, orte nutan zen ogoita sortzi mila, eta ogoita sortzi mila jende iza, izena, eman, izena eman bali badute, hor bukatzen da. Eta beti da ito mila? Ez, ez. Aunditzen da. Bai, ahonditzen da, bai. Zenta joan den urtean gutxi eh? Eta zure denborak joaten dira txikitzen? Bost urte horietan? Bai, bai. Bai, bai joten da txikitzen. <laughs> bai, izan da, bai. Eh, lehen urtean, eh, bon, antzu bi ah, ordu, eh, bai. Ordu bat eta berrogeita emeretzi uste dut, eta gero, joan den urtean, ordu bat eta berrogeita sei. Ongi, Elburua zer da urtean? Urtean elburua, bon, ongi litzateke hori, ordu bat eta berrogeita bost. Ez dut pentsatzen gutxi egitea, hori segur naiz zezet. Naiz eta zure laguna hori izan? Hori izan, baina ez, ez, ez, dut, ez dut gutxi egine. Naiz eta jendek zure izena... Bai, deiz, bai, pasat bata ez dizuteraten. Hala, <laughs> lehen ezaguna bali ziren, oai? Agazu idu Kasu. entzulek hartzen bali ma gaituzte, maritxu jauregi egin, ala, <laughs> Egin bandero Eh. Sekuran bide baztea rea bali bat igan neunta, ente guzti ma duzu, maritxu jauregi ah, Animatu. Eskuzartak. Eta egan Jokoskampo azkar-azkar euskal irratietan. Bai, maritxu jauregi, jaur egin, pasazena. <laughs> Entzunen duzu, uh, untxalazi gande honetan. uh, <laughs> zer duzu, ez, emez orte, oita sortzi mila, ez dea gehiegi. Ba, ez eta ez gira denak elgarrikin ateratzen, orduan ez duzu, sobera... Mm, senditzen. Um, Senditzen, ez, asiran bakarrik pixkat, hmm. Me gero ez, gero jendea nashtu bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ez. bai, bai, bai, bai, ez, ez, ez dut, ez nik ez dut inoiz, ez eh, inoiz erori edo, ez dut, uh. ez jendearekin. Uh. Eh. Eta gero, lasterketa demoran ere antolaketa, jatekoak, edatekoak. Ongi da, ongi da, uh, salbu, dela bi urte egin zuen oso bero. Omen, bai. bai. Eta hor, uh, urarekin egia falta zen, falta ba. baina bestela ez, ongi, oso ongi antolatua da. Eh? Hmm. Zer gehien maite, bebia donostian? Gehiena, eh, giroa. Giroa? Bai, giroa, bai. Eta mm, ibilbidean eh, markatzen duzu, uh, eh, markatzen duzu elburutipiak? Be, bai, be, begiratzen duten ere glokoa, bai, bai eta bai, saiatzen... Balakizuten hori hemen izan behar dut? Bai, bai eta gero, bai, saiatzen nahi zuri eh, kilometro bat entzat, bos minutu bost minutu eta edo, edo sei, bost, bost eta sei minuturen artean. Eta hola, nertzen dut nire... <laughs> Hori duzu uh, bai, referentzia? Bai, bai referentzia bai hori da. Ba, gero, kilometroak eh, idatziak dira, eh? Kilometroz kilometro, bai, ituzu, ba, egin dituzun kilometroak. Odan badakizu. Badakizu. Eta mm. horren arabera, berantean balimazira... Be, piskat... Eh, Alba da. Alba, bai, <laughs> hori da, alba da. Alba bortxatzen zait, zure gorputza bortxatzen duzu. Bortxatzen duzu pixkat, gero badakizu uh, eh, uh, eh, bade, bi malda badirela, orduan hor badakizu be, demora pixkat galduko duzula. Bai, hor da, eh, mm. arizilearekin arizile gotzen uh, gaintzen esketa, ez duzu bost minuta. Hori da, ez, orduan duan. duzu. Uh, gehiago, bai, bai, bai, bai gehiago, hor uh, pasatzen zira, seiterdi, zazpi, baina gero, eh, behar duzu behitz rekuperatu eta bai. jausten delari, oida maldabera. Ja, bara, bera, behitz uh, eh, hartu eta hor sartu. Bai, bai. Ebe ez da... Hola txilendia, huez? Duen urteko, eniz pentsatzen, ez dugun, uh, gauza da, ni aski berant iritsiko nahi zizen emaiten dako. Beti gertatzen zain Goriko dizut mail bat. ez da gehiago lekurik, beti. Eta emanen dut izena, Aia, ez da lekur. Iten alduguna, lauen hartian entxatzen gira horatzen zaten baiten izena. Bai, bai, bai. Are, izena hartzen baduzu. Bide eh? bazterian egonen gira. Igandetan enez laneko, champion. Maritxu jauregi, eh, bada agotasun bat bukatzen duzularik, ala ere? Bai. Egin dut behobia donostia. Bai, konten naiz, bukatu dut. Hora, orain egina, bai, orain bai. egina da, bai, bai. Ta orain pesta. <laughs> bai, bai, lehenik e, da errekuperatu piskatzen eta bukatzen duzu nekatua eta jende hainitz bada gainera ordoan uh, eh, piskat eh, hori uh, eta bai, kontentzira kontentzira, badak, bai, ongi da Mm, eta gero ere kontatzen duzu uh, berantago ere ah, bai. egiten duzu, bada sei urte egiten duzu ala ere, mm. ez da bon, oita mezortzi mila jende bada, baina ala ere ez du nok nahi eta sortzi mila bai. Mm. Ez du nonek egiten, beraz bada mm. ere, ara, Satisfakzio handi bat. Bai, bai. Eh, ea maritxu, e, kapable horren egiteko. Deskibatzen handi guzu, zure igandeko eguna esnatuko zirenetik, bai. eta ez dugu eganen oberatuko zirenetik, baina, <laughs> baina gutxinez atxaldea estapen arte. Bai. Bo, eh, esnatu... Zaten horretan atzakiko zira? Uh, bederen hor, uh, zazpit Tan, zenta behobian izan behar da uste dut bederatzitan ordoan, ba ez azpitan lasai, lasai hori preparatu Dosaria, uh, eh, dibidez, normala da? Zer janen dozu? Sekretua. Sekretua da? Sekretua da, ez. Oh. Adepa ah, da, eh? Ez, ez, ez. Zenta, bazen beste... Bazen ez da gure ganen. Bazen beste galdera bat, ea dopa jarrik bazen duria den ostian, mo? Ez, ez. Gosaria bai, eh, bo, antzu normalki gosaltzen dut, eh? Bai, edo, bai, edo, bai. Edo, zer da zure normaltasuna? Hor bai, bai, Hor egia egan bai, hartzen dut, eh, deitzen dena, gatuz poh. Gato sport da, hori, eh, pastiza bat. <laughs> Pastiza bat, hori? Bai, bai? Indar hainit zematen dizuena Ah, bai? Bai, hori... Eta badakizu zer den eh, konkretuki? Mm, konkretuki, azukre hainit, bai. eh, ba, proteinak edo... Protein eta... Gato da izan da? Gato sport da edo lakoak... Mm. Eta gero, ba, han bidean pasta batzu jaten ditugu, baina... Gato sport nondik, nondik, nondik, nondik, leku berezietan? kirol... Eh, kirol dendetan? Kirol dendetan, bai. Ah. bai, bai, bai. Zuluen, bai, ona txikiko, txiki bat. <laughs> Baina, ona da, eh? Ona da, eh? Ona da? Bai, bai, eski <laughs> Ebe, ara hori ere ikasi dugu, gatozko eta, Bai, eta gero hori, larun batean ere, hori, pastainiz. Ah, bezperan eh, ere, bezperan, bai, asten bai, bai, Bai. Beti bezperatik. Bai, hau bai, bezperan pasta initz? Bai, pasta, aragisuria, zigarreta utzi, eta... <laughs> Egun bat. ha, <laughs> ah, gainera pipatzen duzu? Piskat, piskat, piskat. Eta ongiro iten duzu edo urduruzira? Ez, urduri ez, ez, ez. Bai, bai, bai, ongiro iten duzu, bai. Bo, gozaldu? Bai. Ongi gozaldu? Ongi gozaldu. Eh, kafe edo... Kafe, eta hori, eta gero pa, pastiza. <laughs> pastiza, eh? Hor pastiza, eta kinola jaten den, bai, gatu zpor. Bai, Ia bai. lehen dia, eta nueta joiteko. <laughs> Hora deitzen da, gato zpor. Kirol, kirol pastiza. Kirol pastiza, hori da. Eta, eta gero... Gero begiratu zer baden bagnean, eh? <laughs> Eta gero hori, e, eh, bestitu, eh, eta... Jadanik jantzia? Bai, bai, bai, jantzia, dorsala, dena ongi jajia, ah. bai, bai. Desperatu. Eta dutxatzeko, no? Eta dutxatzeko, no? Eta dutxatzeko, Ba, direla? Bada dutxatzekoan? Be, guk, uh, bai, bada dutxatzeko. Bai. Kontxan ba, ba omen dira. Bai, badira dutxa kontxan. Eta hemen sortzi bilantz? Eta eh, ah, sortzi bilantz? Gero guk hori, eh, han pasatzen dugu eguna, eta gaua, jodoan, ah. pentso batean joaten gira, eta ah, han dutxatzen gira, eh, bukatu, bai, bukatzen dugu ah. larik lasterka, guk hartu ba, dugu. Gira, bai, gero. Mm. Gozari, eta gero, otoz beho biara? Otoz, bai, otoz beho biara. Beho biara, nuzten duzu autoa? Bai, bai, eta, eta gero, ba, hori, zakuak zakoak ere eh, usten ditugu autobusa batean gure ajopa mm, garbiarekin han gero donostin gero han aldatzeko ah, errepikatu hori? hori e, gurekin hartzen ditugu Us, zaku ah, batzu a, ba, bai, ah, aldatzeko hori ahopak bai. bai. eta gauza horiek e, autobus batean sartzen ditugu Zenta, ezin dugu lasterka bai. egin hori... E, lasterketaren autobus batean edo? Hori da, lasterketaren autobus batek eramaten ditu uh, eh, agopa guztiak. Oso eh, zuen Izena eta num, eh, numeroarekin. Ah, eta gero, han iristen ah, gailarik, han behitzartzen ditugu. Hmm. Bai. Eta gero? Eta gero, be, egiten dugu hori. Eta gero, hasiko da, amajetan lehenak ateratuko dira. Ah, ados. Eta guk uste dut, nik uste dut hori amajak eta hogei edo la... zenbat, zenbat eta ikateratzen ateratzen dira gero jendeak? E, uste dut dela uh, amaj minutu, amaj minutero, bai, mm. bai. Bo, amajak eta hogei abertzen ziste, mm. eltzen ziste beraz, bo, akantzakun bi horren berantako e, bai, bai, bai, bai. Ego ez dita hogei, dutxa beraz, pentsora joetzen ziste. Hori da, bai, dutxa, aldatu agopa zikinak e, zoko batean utzi, eta hori, eta gero jausten gira hori eh, kalean, kalera donostira. Aldezak eta lauten <laughs> lehen pintxoa. lehen pintxoa. da. Bai. Eh, ez da gero, e, zerbait, e, zer edaten duzu lastaketa bukota gero uranitz, edo... Bo, ura... E, segidan, ura da segidan. Segidan bai, ura. Bai, bai bai. da lehen bai. do lehen beltza. Hori bada ura hainitz, eh? Oman bizikiona dela garagernoa, eh? bai. bai bai, bai, bat, Bat. Bat. Bat. Bai, <laughs> bat. Bat. Eta Bat. Bat. Eta gero besta. Bazkaltzen duzu edo? Bai, hola, bai. Sutik. Bai, eh, eh, bai, Xutik Ez, Bai, xutik eta gero... Han lagunak baitu zu, Hori, han lagunak eta han egoten gira ostatuetan. Eh. Eta besta? Eta besta pixkat, gero besta ere, e, bada momentu bat, e, akitzen, neka, ba, akitzen zira. Akitura bai, bai, hankak akitzen dire, baina, bo, behar da txiki beti, eta hola... Hortako entratzen da, gero, irauteko. Bai, bai. <laughs> Hortako eldu da bere laguna ere motibatzeko gero. <laughs> ez gira sartzen hori no. ezagutzen dutenak, eta entzuten magaitu. <laughs> Bai, ez da eh? Ez dugu izena egana, Maina bon. <laughs> eta gero besta hundia edo... Gero niretzat da lehen urtea anegoten aizela Ah, mm, sartzen izan bai, Bestela ni beti sartzen izan leheno Joan den urtean egon izan hori agatxaldean Baina gero sartu nintzen Ta aurten da lehen urtean niretzat Ordan ez dakit, eh? Eldu den urtean gomitatuko zaitugu <laughs> Kondatzeko egun <laughs> Gero besta eguna da biaramuna abantaila da, Hori da, hori da Bai, hori gatik, eh, egoten gira Ta pentsatzen dut hori Jende gehiago behar baizanen dela bai, Gero donosti gainezka da? Mm. ez, egun hortan, bai, atxaldean. Bai, bai, bada jendea, bai. Sobera, sobera ere eh, manatzeko eta... Be, ez, da? joan den urtean, ez, ez zaitu hori, gero jende haini zarere eh, sartzen da, eh? Donostian? Ba, edo etxera. Ah, etxera. etxera joaten da, bai, bai, bai, etxera joaten da, bai. bai. Ez, zekera egin pantzo donostia. Aukten astelena pesta egunaiz. Bai, hor oh, behar eh? ba, jende gehiago izanen da. Bai, hor bai. Mm. Boa, behitzuri aina dugu eh? demora ere joan zaigu, eta behar dugu ere tonostiagetaz mintzatu, <laughs> eh, futbolarietaz. Ebe igandean, ebe xantzon, mistan dena gurekin egoiten zira, eh? bigarren partiaren zat, eh, igandean xantzon, ea zure horren bat berroita bostak itintu zuen, edo eh, gutio, zure laguna pusko bat pusatzen bat zaitu. Bai. Berroita iru inen du. Berroita iru. Zuz <laughs> uste ez. Aske duzu kirol pastiz gehiago hartzea. Bai, bai, hori da. <laughs> biak hasiko naiz. Segituko du, azteko eskerimira, maritxu eta eta egon gurekin instante bai. futbola aipatzen dugu. Eskuberoak! Beroberoak! Eskuberoak! Musika emankizun beroa irugarren sasoin bat entzat Ostiralean ahatxoko behatzietan Errepika igamean ahatxoko sortzietan Eskuberoak! Kirolak asteburuuntan Euskal Igatietan. Larun batean aratsaldeko sei orenetan Kirol emankizuna, aratsian bederatziak lauden gutitan eskubaloina gizonetan irisari balma. Eta igande aratsaldian sei orenetan Kirol emaitzak. Berrogoita bederatzigaren behobia donostia igande untan lasterkatuko da, ogoita sortzi mila parte hartzaile aurten, untaz emankizun berezia proposatuko dauzuegu euskal irratia hauetan, asteleenian goizeko bederatzi etaik goiti. Jokoz Kampo entzuten ari Euskal Iratietan, gure gomiter galderak egin 0 bost, berro emeretzi, berro emeretzi, ogoita amar baterat deituz, lehen zatean behobia donostia ipatutugu, maritzu jaure girekin, eta biaren zatean futbola zariko gira olatza. Hori baita, prezeskiago, Donostiako errealaz aktualitatean baitugu asteuntan, Donostia Rek Manchester United talde famatua jokatu baitute, asteuntan berean, pantzo zomen bi antzinen. Bai. Bai, bai, bai. bat aspertua zirela galdera hori eginik? Ez, ez, ez, ez baina, bai, agitzen hau. Eh. Sozioa izan, izan kiz, bali joaten ikusten Manchester. duzu eh, oida. <laughs> bakarrik, bakarrik hemen ziste berantzean akreditazioa galdetzeko. Naritxu <laughs> jauregi futbolaz egiten duzu? Eh, oso guti, eh? Bai. ez, dira erri altzalea. Ez, atletik zalea, ez osasuna zalea, ez pelotakoa, xarakoa... Ba, Xaran ez da futbolik, ez futbolik, irguia bakarrik. Bon, bada errealeko peina bakarra, bada bai, errealeko bai, peina bat, egia da. Eh, Bistandena ez duzula utxekin partida pantzoz eta Manchester eh, United anuetara ez da ere urte guziz diten eta <laughs> bada ahotasun eh, pitkin bat ere orako partiden ikustea etxean anuetan Baduzu gogoa ikusteko ekipo batzuk zuko egiten duzu bezala ez dituzunak ikusiko usu eta eta gainera beste ligat bat, batzuetakoak eta hor gainera ikusten duzu bat diferentzia bat jokatzeko moldean eta eta manchester da ala bai bai bai bai hori gaiten dut bai eh, ni bai naiz ni bai bai e, ze, fen, Maila? ze ba, bikoska ziren mm. e, denak, jana dut gik zere, berrogo jurterekin. <laughs> <laughs> Aipatzeko dugu, eh, prezeski, e, ikuspegi oroko bat, oroko batean sartua haintzin erreraz mintzatuko gira. Partidaz, astarteko partidaz, zer diozu? Gano zu, e, bi oska Zero, zero, zero, bat dela, diot, ez, ez, ez Zero, zero, miru, midako iru bat? Ba, bai, bai, jodute... Bializak bia du? E, jodute, bai, bializ, bon, penaltia ez tekit badenez. Nik, nik uste nuen baiet... Dudako ga, eh? Bai, duda... Hene ustez, penaltia... Soso izan da, nahi zogoitzen hor zen defensa Eskoa, eskoa esko ungitzen bai. dio, markelek edo Markelek, bai, bai. bat egiten ba, da ba, ba, Dudako Ni momentuan ustean bat zela, eta gero iduriz eh, Kristoen eh, egurra jasodu eh, Bota denak, Inglateran Bai, bai, bai, bota da, bai Bota da, bai, bai, nik egan ezak Inglateran eh, du egurra Manchesterreko bai, eh, egunkariek emanik Bai, bai, bai, eta bai, bai, bai, bai, bai, Eh, ez da, etzen behar bada penalti emaitekoa. Oida, nik uste dut unkitzen duela, baina ez dela. Sozokeria, zozokeria bada, nire ustez Markelen parte zozokeria eskuarekin emaitea, eta besteak zine emaiten dut aurtako Baina ala ere, ala eh, ere e, bi, e, nik bi partiduetan, han eta hemen, ikus obeak direla e, nabaritzen bai. da, argi eta garbi, eta bai. ez tegaiteko. E, zero, zero iten duzu, puntu bat da, ongi da, eta puntu. Bai. Nikola ikusten dut. Gero, ez dakit. Eta errealaren jokoaz? Eh, bai, ba, omigiru... Ba, ez dakizu azkenean, ez, eh, dakizu azkenean denez eh, zinez eh, oiek diren, eh, ia ikusten zu, zu behin direla, baina ez dakizu horrek duen eragiten, bai. zuk ez egitea, alduzun guztia, egiten duzun guztia. Hmm. zaila da, zentanik adibidez ez ditut ikusten erreara sufritzen... Eh, Barcelona edo Madriden aurka, Manchesteren, ez dut ikusten horako nagusitas, bai, asko zobea dira Barcelona de Madrid, behar bada oituratu direlako, futbol berdina delako, ezakit, me hor, fisikoki duitu zait, me Champions League horrek presione bat emaiten duenez, edo berez, ba, o... ez, ez induzu utxegin, edo laburra Ge... goda xapelketa, bez maila... Altaz, duke behar. opa, opari bada, bada. Bai, baina eh, nik uste dut, aurten, eh, justuki, gaizki hartu dutela. Afen, gaizki hasi dira txampiontzean, hartu dute presio bat bezala, eh, hasi dira, nik uste dut, hasi bali maziren Manchester ekin etxean, eh, e, e, desberdinki pasatuko zela. Zenta hor, hasi dira, saktarrekin, txuposatzen zen. E, tal, momentu Bai, me, taldeko, aulena, edo hartzen altzinuena etxean, irabazten altzinuena logikokita galtzen duzu, Oza, hor deiartzen zuza plasteko edera, nik uste dut gaizki hasi dira biziki eta gainera ez dut eukan xantzarik. Aipatuko dugu pixka bat Gero, egia, e, zoin duzu, behin azkenean, bai erleberkusen Shakhtar Donetsk, azken lau bost urteetan Shakhtar beti hor da, Europan bez. bai, bai, bai, beti hor da. Bai, bai, bi, bia komparatziko. Baina Europan kalifikatzea, ez da ere mirari bat, eta Shakhtar, saktarek baduen aurreko kontua ez dakitzen batekoa den, baina konparatzen baldin bada egealari uste dut bai gehiago, e, gehiago eta ez dakitzen bat aldiz gehiago e, uste dut baitu ustela am, ameika brasildak edo astakeri bat bon, e, berdin hori, edo zen gizaz hor zarenean, badakizu denak ekipo guztiek badituztela jokalari honak hmm. gero batzuek beste baino gehiago baina hori hori da Multxo, aipatuko dugu piskat berantako lehenik nuke egin uh, ara piskat bat eh, polemika egin duena asteuntan eh, kakotzen artean jokalari bati batez batetaz mintzatu nahi egin egin lorta zaizidean deia Seferovic Haritz Haritz Seferovic bai ez da kena radu Haritz Haritz Sistuak ukanditu bai. nahi nuen jakin zu izan zirenez txistukatzaileetan? Ez du txistukatu, ba, ez? Ez du txekulan txistukatu, ne hor e, partidu ah, Zergatik? Nik zenako ez bai. duan Zenta ez dut, ez zaiti, ongi mezi zuen, horre, zenta ah. hildu kriston astakeria, Merezi zituen? Bai, bai, bai, merezi zituen. Horritara Aina... zibar badaz, bai. eh? Bai, bai, sartu du osasunaren aurka bosgarren gola. Jakin... Denek sartu azuten osasunan gola, Janik. Eh? Osasunan denek sartu azuten gol bat, Janik. Osasunan? Osasunaren kontra bakatu. Bai, bai, bai, bai, bosgarren gola sartzen du, eh, gainera e, pusatzen du baloina e, bakar bakarrik da, e, jokoskampo bai, da. Ba, Badu irrogoita amasei egun ez duela sartu gol bat, eta emaiten du eskua hau gainean errateko isiltzeko eta beste... Zagat izan da sistukatua izan? Beztakit, ez ez ez anuetan ez da sekulan sistukatua izan, orduan egia da prentxan atera dela, besta eh, zalea dela, eta ez ah, bai, ba. atera dira argazkiak, twitteren, eta ez da bat ere mutiko azkarra burutik, ustez bibelarian artean ez du gauza hondik, gero baitu kalitateak, baina ustut bizik beti eh, oida <laughs> oida oida bai bai zenta buruz bizik da bat lauru goita egin eta ere ordan bai bai nik uste du domaia da zenta da eh, oita bat urte ditu badu xosa, donostin da, eta ari da tontoaren egiten, bon, eh, zena nik espero txartuko ditu lagola initz, Beran, e, eh, sartzeak olak, eta saltzeak ario, eta jo, hola balin bada... Alare, ez zira txistuka zalea. Ez. Montañeri ere ez, nion txistu egiten. Pentsa. Pentsa. hain itzeratia da. Eh? Partidaren parti demoran. Bara, bai, ba. Ba, ere ez, ez txistu. Txistuka ez. Eh, txistu ez. Ah, besteri bai bena txistu ez. Beste zerbait ere, Pantzo, agasatez, agasateren alaketa batzu ere zira ongi gulektuak izan, yes, beresiki, Xabi Prieto sartzen dolarik uh, eh, pardoren... Uh, pardoren. Nik uh, ez dut urektu. Egin, enik, nik uste dut... Hor, uh, entzun dira ere, zua notan zinela? Uh, bai, pardo atela du Hor, bada pixka bat, uh, zegin horretzen den, kontanzio hor, zenta, ah. jendeak nahi du, pardo jokatzea, zenta, egia da, pardo jokatzen dolarik e, be, beste futbol bat ematen dio taldeari, baina gero e, behar da ezan gauza diren bezala, oita bat urte ditu, eta ez, ez, ez, ez, talde oso baten pixu guztia emaiten al, ene ustez pardoren gainan. Horre man dio, osteko partida horta. Bai, horre man dio, baina egiten du, horrena, e, enetako bi honenak ziren e, Antoan eta Griezmann eta, eta pardo, eta biak atera ditu. Ez dutxu bora urektu, eta bela utzi du Nik ez dut, e, eh, eh, partido hortan ez dut ulertu. Hmm. Lehen aldia da, eh, ez dut ala ulertzen zer nahi duen egin, zenta gainera maiten du bela aintzinean bakarrik, hor baituzu e, eh, eta bon, denak ite dute eh, hiru metro eta bosteun kilo gan, be, be, berak ite ditu e, metro bat eirurogoi <laughs> ez Marseia ez <laughs> baina etzen bizik ikusten zinuen gaizu hor baloin guzietan borrokatzen be, zena izu egin ez da posible gana idut e, gana baloina gainetik ez dutu lehtu zein duen hor aldaketekin ja, hasten da mm. Eta preseski, eh, hori lotua bada entzule baten galdera, goi mailako esperientziari gabeko entrenatzaile baten alde apostu egitea egokia ote da txampiontza jokatu behar delarik. Eh, azkenean, eh, noiz da momentu ona. Egan nahi dut, erreala jausteko postuetan balitz, hor izango zen apostua emateko goita ama bosturteko entrenatzaile bat nik uste dut obeduzula emaitea eh, entrenatzaile bat gaztea dena eta bere xantza ematea badelarik ekipo hon bat eta badela ezan nahi dut eh, ez delarik bestenaz apostua egiten bali maduzu entrenatzaile hor orain egin behar zen hori ongi egin dute ene ustez. Gero, zenta, oain errealeko kanterako entrenatzaile guztiak sartu dira bakarrik erreala biziki egoera txarrean zenean. Orduan, batzuek salbatu indute, beste batzuek ez, eta beste batzuek jautsi dute. Azken finean, ez da egon. <clears throat> Zendako, zenta egoera txarrean ziren. Hainik, nire iduitzen zait, eh, apostatzen baldin baduzu, uste baldin baduzu baduzu entrenatzaile hon bat, hor behar zen nik uste baiet. Txamp, eh, txapeldunen ligara jiteko, ez duzu uste txapeldunen ligara pixka bat ahondi eta gizta galaria realari Ez. Zenta ikusi dut eh, lau partiduetatik bitan idabazten altzutela. Eta hemen iti, uh, ikusiz bon, biziki zaila dutela sortzi egenetan sailkatzea bai. oino zaila da baina egiten alden gauza Europarigan behar duzte uh, eh, bira bazi eta Manchester bira azte pasatzen dira Ski, eh, komplikatu bai, bai, galdera da, ea balio duen Europaliga jokatzea irugarren izan ez irugarren izan edo obeda orain bai ustea, ustea aldera eta konzentratzea digan Eta kopa. Eta kopa. e, eh, nik uste dut, e, nik uste dut baiatz merezidola orain. Nik uste dut... Eh, Ze, Europa Liga. Bai, orain bai. Zenta, orain bai. Zenta, nik uste dut e, klasifikatzea Europa Ligean e, bukatu zulako bosgarren, osegarren. Suposatzen dizula e, txampiontzean izatea bezala e, eh, plantia ukan behar duzula, e, kopurua, itzulketak, aimeste matxa eta dena, eta ekonomikoki ez da rentablea. Aldiz txampiontzean bakarrik taldeetan izan eta, bai, bai, ira, irabazten duzu txampiontz e, UEFA irazidoena, bezein bat. Bai, me hojariz ira bai, alde ekonomiko Bai, me alde ekonomikoak du dena bai, mugitzen bai, bai, futbolan olatzen. Baina, gaitan dizut, oa ikusiz, uh, ara, janik pasako direla sei partida edo bos, sei partida ostot eh, championsean eh, eta uh, jinen direla beste europako ara akigarria dela bai mentalki ere fiskokita ba, bai mentalki ni dut oai arte e, errala e, egoera txarrantzela senta bazituen zauritu ainitz orain ari da jende guztia berriz errekuperatzen Nik, nik ez dut arazurik ikusten Bai, ah. eta bai, Frisezki hor eh, egiten duzu kolpatuak heldu direla berriz, errealak duen ordezkari alkiarekin zer helburu egiten aldu arekin denak hor balima dira. Aurtengoak betetzen, eh, betetzen alzituen? Uh, nik uste baiet, nik uste baiet. Nik uste me ez dute zinez ez dute xantzari. Bon, ez dute, ala ere ez dute xantzari kukan. Granerok hau txidu belauna, Ifranek hau txidu belauna, dira bi jokalari, suposatzen zena, jokatuko zutenak aurten eta ganero, hasia zen jokatzen, gana dut, ez dute xantzarik eta ikusi behar da, ze puntura ino joan entzen aurten zen, eta etorri baldin bazen Jonathan Dos Santos Bartzelonatik ganero kapurtzen dolarik eh, belauna, eh, Horrek ere apurtu du, da rigarria gari gari. Galderak prestatzea, entzinetik, eh, ah, eh, Ez hau zen gaitu. Da rigarria Eske... ere zira gehiago helu, <laughs> atletik zaleak. Ez baina gero, kestofekziona, eh, elburua orain zain izaiten anla elburua. Elburua, urtero bezala berda izan elburua, lehen amaretan izaitea, eta buk ligan, eta bost, txai, zazpi partido faltan, begiratzen duzu, nun zauden, ongi balimazira, entxatu berzira Europan txart, hartzen eta Europa Zer eta Europa Eta Europako sapaketa hontan ba, Ah, hontan ez dakit Ba ikusi behar da deian un bukatuko duten Ez baute azkena bukatzen Azkena bukatzen modute Fitein izanen da Bez decepciona aliteike Zuk eh, iruaren eh, untsalitza Bai, batez ere Zenta iduritzen zait eh, Shaktaren aurka eta Leberkusen aurka Ez dutela Jaso merezizutena Ez zen behar ez ziren behar bada ere gehien bat txaktaren eh, kontra etzen behar bada reala momentu berenean. Bai, txar, momentu txarrean zen, erraiten aldira goza diren bezala, hori egia da, eta gainera, horrez, or, or, aparte, uste dut, gaizki eh, eh, sartu uh, uh, direla partiduan, ikusi da, beldurtuak zirela, bai, kriston presioa. Uh, lehen partida, espaldiko partez, solako Bai, bai, adoz, no, musik, musikarekin magri. <laughs> bai, bai, bai, ulertzen diat, baina nik uste dut, hori, ikeran duken bezala, ostion, egia errealaren zat, txampion zean izaitea, izan behar da, kristo saria. Zu joan behar zira horret, me berdin zait. Baita errez behar bada, zela ira sartzea, eta da, obaki sari bada. Bai, bai, da, eh, da. Um, zein da gehien, eh, zuk soin baititu zuen txok partida guziak, zein da gehien impresionatu dizun... Eh, taldea. Taldea. Zer, txampion Bai. Ba, ba, eh, ba, Manchester, ba, diferentziarekin. Bai? Diferentzia haundiarekin, gainera nik uste nuen, ba, ge, askoz gehiago impresionatuko zidala, zenta zen eh, Bundesligan hor uh, beste Dortmund eta ba, puntu batera eta eta e, laurogoita amak minutu eta tik e, irurogoita amak, Kriston Repasua eman genion Gero ez zuten sartu golik Baina ni agituan nintzen, ikusten nuen zinez maila hundiagoa zela. Eta gero, impresionatu izan naiz biziki Manchesterrekin, batez ere fisikoki. Fisikoki, ahi, ahi, baren guziet, guzietan lehenak, eh, azkarragoak, dena, dena. Atletikek bi aldiz irazizuen Manchesterren kontra? Bai. Eta? Eta zer? <laughs> <laughs> Zer da galdera? Aiten <laughs> dut atletik zale, pixka bat ez zuen horre Zer hortaz da galdera. Noizen hori? Ah, dura bi urte. Xapelketan bai, obeki ibiltzen zen behar bada Manchester orduan, eta guai ez da ongi... Eh, ba, heina etzen berdina behar hor ba orduan ere. xaperketan edo... partida horiek... Eh, <laughs> ez, ez nintzen ikusi ez. Komparatzeko zen... Eh, ez, me txampionza bakarri begiratzen dut Ostegunetan ezin dut begiratu. Ados. Eta zein dira gehien impresionatu zaituzten eh, jokalariak eh, Manchesteran? Um, van Bersi. Atzo... Bai? <laughs> Hor sartu delarik. Hor Ah, no, no, me... Nik ikusten nuen baloina bere ingurura hori biltzen, eta ega beldurtzen nintzen behara. Utsi gindu ere kistuena, ez? Bai, utsi gindu, bai. Baina, bai, da, ahi, ahi, da, eta gero ni gero hori ez da bizi, bo, Valentzia biziki uh, azkarra, eta gero ni, neri... Zaharra? Eta hoi da, neri, ni, ni naiz, admirazio, tipu, eta gigz da netzako da... Ez behitu kolex, kolex... Zure adina duelako, no, ez nire adina Bai, zure adina duelako, nire adina <laughs> Eta kontra, kontrarioz, uh, pantzu, errealean, zoin da hitzen zaituen jokalariak? Edo, txampion zen? Neri, Ba, txampiontzea. Ba, ba, ba, ba, urtean bai, zea. ahitzen hauen eh, jokalaria. Fer, ona da, eta badak, denek badak eta badak, nik ez nuen uste, eh, ola erregula gaiza da Griezmann. Eta iduritzen zait gainera, eh, defentsan eta hainitz, hainitz obetudela, eh, obetu dela, hainitz laguntzen du, eta nuetako da, gaur egun, errealean... Ega, diferentzia egiten duena. Baloin eta, guti galtzen du ere. Baloin guti galtzen du, golak sartzen ditu zazpi gol, hor. Bai, hor e, da. Trempoan da, egiten duena. Trempoan da, baina urtero. Eh? Horrek nahi du, ezingo, errarak ezingo dola atxekin? Horrek ikan nahi du, egerak duela txiki. Ene ustez? Eta... Uste dut aurten gainera... Ja, jadanik ez da geizki oai artea atxiki baitu. Baina nik uste dut bere mesederako izan dela adibidez. Ba, ba, ba, nik bai. uste dut uh, bat goizegi joaiten bai. baldin bada. Eh, Atezko bat joan balitz adibidez. Ez eh? dakit, ez, ez inda sekulan bai. jakin. Baina behar eh, egealean urtero jokatu ditu oita mabos partzido. Hmm. Atletiko ez dakit oita mabos partzido jokatu kristituen urtero. Eta kontrario zere, uh, eh, pixka bat eh, dezipzionatu zaituzten jokalariak? Ouais, mais... Oh, bah, joan delakoa? Jokoan, jokoan. Ez zaitu dezentenatu duzu ikusi. Bela, bela, bela, biztan da, bela. Bela, bela da aurten, eh, ez pasatzen zaion. Bon, gero hori gaiten dut aurten, zenta biziki ongi hasi da lehen hiru partidoetan, eta oain, me, da, en, en, enetako da lotxagarri, zenta ez duk egiten ez bali mazuen lortz ez bali mazitzaizkion gauzak ateratzen, dena eman eta, bon, be, hola, momentu txarra du, eta punto, me hor, gainera, iduridu ez dela forman, ez dakit... Eh, Zeferovic, agiretxe? Bo, agiretxe ere bai, agiretxe biziki gaizki da, ez du ezer sartzen, ez dut ulertzen Eta gainera... Ez zu ulertzen zendako, da zu ulertzen zendako atxikitzen duen... Uh... Ez dut ulerzen zen dago, ez duen txartzen zen, badakigu kapable dela egita biziki urte hona, iaz ukandu erregulartasun bat gainera, eta golak ez zituelarik txartzen ere jokoan eta ukandu influenzia niz, baina aurten eh, biziki gaizki da. Zeferro hitz ez, eh, eta zeferro aurten ditsi, da, ez du fitxik egin ege berak, sartu ditu bigol momentuz. Da markel bergera adibidez. Bai, bai, bai. Nik berari, pertsonalki guztien hot, berrezki hot barkamenak galdegin. Zendako? Zendako? Zendako? Arritzen hau hainitz, zenta, bai, bai, zenta iduritzen zai dela jokalari bat hainitz irabazi duena konfiantza arekin. Bai. E, eh, ikusi duela harik orktitula eta etzuela inor mugituko eta ari da egit, egiten du. Baditu bere limitazioa bai, bai, harri garria zenbat baloin eh, lapurtzen dituen, defentsan zenbat laguntzen duen. Eta beste bat, eh, enetako txapela kentzekoa dena da ansotegi. Zenta da, jokalari bat, ez duena sekuran fitxik egiten, emaiten dutelarik jokatzen du, beti emaiten du bereina. Berak abantaila dut, jebatzailaren laguna dela. Bai, kuadria berdinekoa. <laughs> Baina no, e, trebatzailea izan hain zinen hola zen. Eta... Demora jaten zaigu pantzo, bai. fiti-fiti egan, uh, adosira geteko galaren joko betu dela azken e, hilabete unta, bai, lau astu. Bai bai bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Zena, zenta sartzen da? Zenpoa. Eh, <laughs> futbola zer da... jokalariak ba- ba- sartzen dut ba, eh, eh, Jokalariak zaurituak berriz dira itzultzen, egan nahi du alduzula itzuli errexago baldiarik iru partido astean, eta gara? Eta bukatzeko, agaz bukatzeko, Pantzo, uste duzu, realaren maila gauk, jasko, sasoineko bukerako maila dela? Ez, ez. Zer da, montañe falta? Ez, iagamendi falta da. Ah, Montaña biziki ongi da nunda <laughs> Genen Ezker mila, bai. pantza holtzomendi galari beraz eh, eman diogun eh, Repaso gendako eh, Manchester United kontra berdin du Baina oinu bizirik, txapeldunen liga Geriko urbiletik segituko dugu bestan dena, Eskertzen zaitugu ere burdatzen baitugu Maritxu jaureki Gurekin zinen eta ipatu duzu obia donostia parte hartuko duzu Igande untan Eta denak zure gibelan izanen dira <laughs> Opa Maritxu, Opa Maritxu Errandu Eta besterik ez, astuntako, Kristof, uh, eh, bukatzen dugu, be, kirol duekin. Eta ustirale arratsalde untan aldia manaldia hirekilan zazpiak lauden guti irian, larun batian sei ontan eskubaloina harratxiko behatxak lauden gutitan irisahi balma, eta igandian harratxaldeko sei kirole maitzak.